O inimă tristă, sub falnic măslin, se roagă în grădină și plânge, să treacă paharul la este amar și fruntea se umple de sânge.